etae infanoi en lerneioi. Gis antau quelca iar regis en multae landoi la ideo che infanoi devas frequenti lerneion nur ciam ili farigis sepia ragiae. Cetio estas la agio ciam ili cervo estas preta por alfabetigo. Antau tio, ili devus resti heime, en la sino de familio, Ciu estas ancao spezzo de lerneio. Ili devus nur ludi cae amusigi por cresci sanae. Intertempe, pedagogio evoluis, cae nun tempai lerneioi por etai infanoi funccias cie. Quelcai el ili acceptas ec quelc monata in beboin, tiel que la institucioi farigias effective varteioi lerneioi. La concepto pri lernado transpasis la simplan alfabetigon por atingi la grandan valoron de convivado cae lernado pri civitanezzo ecde la unuae vivoiaroi. Solidarezo, respectemo al malsamuloi, compreno pri comunumae reguloi, dialogo ca intercompreno estas lernobiectoi ciui antauas la literumadon. La monda Jornalo El País publicigis antau nelonge pensigan interviuon cun la renoma fransa neurologisto Boris Cyrulnik pri la gravezzo de frua educato. Citiu eminentulo estas monde fama interalie pro la concepto pri psica resistemo, cion li prescribis ciel la capablon adaptigi cae transpasi doloren malfacilain momentoin en la vivo. Li mem post vivis la holocauston. Li grave influis la franzan registaron por la decido pri educado de etai infanoi cae deviga frequentado de lerneioi ecde la tria agio iaro. Unu lia frappa fraso estas, socia malegalezzo comencigas en la unuae mil vivotagoi. Char la tuta interviuo esa suffice longa, ien ni citie electis quelcaen el giai cefai ideoi. La unuae vivoiaroi estas tiui dum ciui lernado estas fulme rapida cae facila. Neuronoi de infanoi bolas. Poste, oni povas plu lernadi, ec la tutan vivon, sed malpli rapide. Ciam infano ec frequentas lerneion ie la tria agio iaro, gi havas de occent gis mil vortoi, se la gepatroi donis stimulan etoson. Se gine havis taugan convivadon, au se gine estis vartita en varteio, tiam gi posedas nur ducent vortoin, cae ne estos preta por compreni la instruiston en lerneio. Post la tria agio iaro, bone zorgitai infanoi estos bonai lernantoi mis sorgitai infanoi ne plene accompanos la instruadon, havos lingvan problemoin, ne havos la saman diplomoin, cae trafos sociaen, culturaen, emotiaen malfacilajoin. La nova aristocratio est astiu de la diplomo. Socia malegaletso comencidias en la unuae mil vivotagoi. Se one acceptas infanoin en stimulanta in medioin, varteioin, lerneioin, ca se one acceptas anca o in patroin cae patrinoin por psica helpo, tiam one povas malpliigi pliigi maliustajoin. in Estas grave, zorgi pri gravedai iunulinoi, en malfacila socia situatio. Se oni successas plibonigi ilian vivon, tiam la bebo nascidios en pli facila situazio, cun pli favura evolue plezzo dum giai unuei vivotagoi. Cio comencidias antau la nascidio. Unu quarono el la virinoi suferas depression dum la graveda tempo stresso substansoi attingas ancora la amnian liquvajon, seque ancora la bebon. Infano povas nascigi cun cerbo influita de patrina malfelicio. Oni devas protecti la patrinoin por protecti la beboin. Doctoro Cyril Nick decidis farigi psichiatro ciam li estis ancora infano li frue ec comprenis che frenesetso ne atingas nur individuoin, sed ancao la sozion, cae helpi homoin por pli sana menso stato estas eviti sozian malequilibron cae militon.